ndabaramutse mwebwe mwese mwahisemo kumviriza radiyo isanganiro ndabaye ikaze muri ano makuru muri migwi kirundi tugiye kubashikiriza ariko dutunge ku munota iminota ko ibiri twacerewe nuko ingingo nkuru nkuru zigize ano makuru abanyagihugu ku mutumba wa muhindura mu ntara cy'ibitoke basaba ko umukuru uyu mutumba yobogozwa yagirizwa ubunyonyezi mu matungo y'igihugu muraja kubyumva murano makuru araje kutubwira ku bijyanye n'imiti isanzwe ikoresha mu gupompa ibitegwa muraje kubyumva muri ano makuru muhinga bw'ibyuma innocent bibona imana ano makuru mugiye kwashikirizwa na Jean Marie Mayonga ndasuye kubaha ikaze isanganiro isanganiro Ano makuru tuyari mwijanye n'ivyinama nshikiranganje yakoranye ku munsi wa gatatu yaremeje integuro y'amasezerano yo kwimba ibizuku mu karere ka Kashiru muri commune Mugongomanga y'intara ya Bujumbura. sosiyete nshasha izovyimba ikaba itegekanya kwimba amatoni agera ku 2025 ku mwaka ikiro kikazogurwa amafaranga amajana ane y'amarundi nayo mugambi wose ukazotwara miliyaridi zirenga zitandatu z'amafaranga y'amarundi nkuko biri mu cegeranyo ciyo namashikiranganje gisomwa na Prosper Ntawagwamiye umuvugizi akaba n'umunyamabanga mukuru wa leta ngo mugambi uzotuma ibiti bikoreshwa mu gucana amakara bigabanuka eka n'ibidukikije ngo bikingigwe tumukurikire agataka k'uburundi karimo ubutare bwinshi butandukanye harimo n'ibizuku muri iki gihe ibizuku bikoreshwa mu gucana kandi birashobora gusubirira inkwi nico gituma ishirahamwe Trade Investment Partnership Company and General Trading yihaye ihangiro ryo korera muri icyo gisata kugira ngo rihingure amakara ava mu bizuku uwo mugambi ushaka kuzana amasoko ntanganguvu asubirira inkwi kandi ku buryo butaremera imiryango twamenyesha ko uwo mugambi ufise akantu kadasanzwe ko gukingira ibidukikije n'ibinyabuzima kugira ngo ihindagurika ry'ibihe rigwanywe no gukingira amashamba uwo mugambi uzotwara amahera y'amarundi angana na miliyaridi zitandatu miliyoni amajana atanu n'icenda n'ibihumbi ijana na mirongo itandatu na bitatu n'amajana atanu y'amafaranga y'amarundi ibikoresho bimwe bimwe biramaze gushika bishobora guhingura amakara y'ibizuku ari hagati y'amatone mirongo ine na mirongo umunani ku munsi iryo shyirahamwe ryarasabye uruhusha nk'uko amategeko abitegekanya ako karere ka kashiru gashobora kuvamo ibizuku bigera ku matoni ibihumbi amajana abiri iryo shyirahamwe ritegekanya kwimbura amakara y'ibizuku agera ku matoni ibihumbi mirongo ibiri na bitanu ku mwaka ikiro kimwe nacyo kikazogugwa amahera amajana ane y'amafaranga y'amarundi kubera akamaro uwo mugambi uzogira ku bidukikije no ku butunzi bw'igihugu be nuko bikenewe kurondera icyo subirira inkwi zikoreshwa mu gucana ishyirahamwe Trade Investment Partnership Company and General Trading rirakwiye gushigikirwa rikaronswa ubwo ruhusha Prosper Ntarugwamiye n'umuvugizi akaba n'umunyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi muri yo nama nshikiranganje nyene Mukuru w'igihugu yaramenyesheje inama nshikiranganje ko hariho ibatayo y'abasirikare b'u Burundi barutse gushika mu gihugu ca Republika yani intwa rusange ya Kongo gufashanya n'abasirikare b'ico gihugu ngo bagarukane umutekano mu buseruko bwa Kongo banafashanye mu gusubiza hamwe kw'abakongomani abo barundi bakaba bagiye muri ico gihugu bisabwe n'umukuru w'igihugu w'ico gihugu hamwe n'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ingorane y'uburyo bwo kwiyunguruza ku bacamanza ngo bashobore gushika ku matongo no kwagirwa mu nyandiko y'imanza ni zimwe mu ngorane zatuwe umushinga w'ubutungane kuri uyu wa kane n'abakorera mu gisata cy'ubutungane mu ntara ya Ruyigi mu kiyago yagiranye n'abakorera muri ico gisata mu gisagara ca Ruyigi umushinga Domine Banyankimbona amenyesha ko ikibazo cy'uburyo bwo kwiyunguruza kiriko kirigwa ku bacamanza bo mu masentare y'intango agahanura abacamanza kwakira neza ababitura no guca imanza bisunze amategeko inkuru tubaza Jean Claude Nshimirimana Ubukene bw'uburyo bwo kuyunguruza ku bacamanza bakorera mu masentare y'intango ni imwe mu ngorane zatuwe mwodusabira bakaduha uburyo bwo kungene twobandanya mu ngiro izo manza kuri icyo gisabo umushyikiranganji Domine Banyankimbona aratanga icyizere Icyo kibazo naco muri uko guhagurukira ubwego bw'ubutungane kiriko kirigwa ariko umuntu habishakira siho bizira tucizigire kandi tubisengere iyindi ngorane yashyikirijwe ijanye no kwagirwa mu yandikiro ry'imanza turafise ubukene bw'aho tubika amadosiye twagiye turabivugana n'umuturongoye kandi yaragerageje yaraturonsa bimwe bimwe mu byo tubikamo amadosi ariko kandi habonetse n'ibindi amadosi akabikwa neza ahantu hagutse byofasha muri rapidite yo kwakira bene igihugu umushikiranganji Domine Banyankimbona amenyesha ko ibanga ry'ubucamanza ari ibanga ryo kubangira ingata atari ryo kuronka ugaca wibaza kuzokora ivyo wishakiye bw’ibyo ahamagarira abakorera muri icyo gisata kwiheba no kwakira neza neza ababitura bose badatoranije kwiyubara bagafata ingingo babanje gusoma neza amategeko kugira ngo bashobore gutunganiriza neza ababitura Jean Claude Nshimirimana mu Ruyigi Radio Isanganiro Tugushimiye Jean Claude Nshimirimana makuru acarabandanya abantu bagera ku miliyoni amajana atatu nibo amajana atatu na batatu nibo bakeneye ubutabazi nkuko biri mu cegeranyo cisha mirya oniraba abimukira uyeme ribishikiriza kuri rino genekezo rya 19 ukwezi kwa munana makunga imbaza umunsi muza mpuzamakungu hariwe ubutabazi iryo shami rya ONU riraba bimukira uyemera isanga abari mu ngorane bakenyeye ubufasha babitumwe n'intambara indyane za politiki indagurika ry'ibihe ikiza ca COVID-19 hamwe n'ubukene muri kino gihe ishami rya ONU OYM rikabona ko kugira ubutabazi bushoboke ku isi aruko abantu bose boshira inguvu hamwe inkuru twateguriwe na Evariste Nziko Banyanga kuri uwo munsi mpuzamakungu wahariwe ubutabazi ishami rya oni ryitaho abimukira OIM e ryifatikanya n'umuryango mpuzamakungu oni kugira rizirikane uruhara abanyagihugu inzego zibarongoye n'amashyirahamwe yigenga ku ruhara rwabo mu guhangana n'ingorane zihanze isi ishami rya oni OIM e rikurikirana abimukira mu cegeranyo caryo risanga igikorwa cyo gutabara abantu muri kino gihe atari igikorwa cy’umuntu umwe leta imwe cyangwa ishyirahamwe rimwe ngo ni ngombwa ko abantu bose boshira ingufu hamwe kugira bakize abari mu bubabare bongere bagarure umwizero abantu imiliyoni amajana atatu na zitatu nibo bakeneye ubutabazi muri kino gihe ku isi nk'uko OIM e ribishikiriza rikavuga ko ibihe bibi barimwo byaturutse ku njyane za politike ihindagurika ry'ibihe ikiza cya covid cumi n'icyenda hamwe n'ubukene ishami oem rivuga kandi ko abatabazi batorohewe mu gikorwa cyabo kuva uno utangura gushika ku igenekerezo rya cumi na kabiri kuno kwezi k'umunani rimenyesha ko abakozi baryo bagera ku ijana na mirongo itandatu n'umunani batewe n'abagizi ba nabi mu bihugu bitandukanye ku isi mirongo ine na bane bakaba barahasize ubuzima mu mwaka uheze wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe ishami rya oni ryitaho abimukira ku isi rimenyesha ko ryafashije abari mu ngorane barenga ku miliyoni mirongo itatu n'imwe bagizwe n'abahungiye mu bihugu hagati impunzi hamwe n'abimukira Evariste nzi ko banyanka mu Burundi habakeneye gufashwa ngo bangana n'umuriyoni n'ibihumbi majana umunani muri abo abafashwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu oca bafatikanije na leta nk'uko biri mu itangazo ryasowe kuri uyu wa gatanu ngo bangana n'ibihumbi majana cyenda na mirongo ine n'indwi uburundi ngo bukaba buri mu mugwi w'ibihugu mirongo ibiri bibangamiwe n'ihindagurika ry'ibihe bigatuma hariho abaguma bimuka haca haba n'ibiza bigatuma bafungura nabi iryo tangazo rikavuga kandi ko uno mwaka wa bibiri mirongo ibiri na kabiri umugambi wo gufasha ababikeneye kurusha abandi uzotware miliyoni ijana na mirongo umunani na zibiri z'amadolari ariko ngo ayamaze kuboneka havugwa ayavugira ah, ku bice cumi na bitatu n'ibice bitanu ku ijana tukiri muri icyo gisata nyine cy'imibano abanyagihugu begerejwe ku mu kigo cyari cyagenewe kwigishirizwamo imyuga mu gisagara cya rumonge mu nyuma yo kwimurwa n'imyuzurira y'ikiyaga baratabaza ko bugarukirwa ko kubera kugarizwa n'ubukene bw'ibifungurwa n'uburaro abagize icyo bashikiriza bavuga ko inzara ibarembeje kuko izo umwaka atamfashanyo baronkejwe Jeremy Bizimana musitani wa komine Rumonge avuga ko bakoranye n'ishyirahamwe mpuzamakungu gitaho abimukira OIM bariko bariga uko bo bimurira mu kindi kibanza radiyo isanganiye imwaro igitega karuzi bubanza cy'ibitoke kayanza na ngozi ni kuri megahesi ijana na rimwe nabyo isanganiro ku isa zitandatu zirenze ku minota mirongo itatu n'umunani hano makuru cyatandukira mu bijyanye n'uburobyi aho abarobyi bo mu kiyaga rweru basabwa kwambara uduhuzu dukinga impanuka mu gifaransa bita jire do sauvetage igihe cyose binjiye muri icyo kiyaga bakirinda kurenga imbibe z'igihugu hatabyangombwa bafise ni zimwe mu ngingo zafatiwe mu nama abategetsi batandukanye barongoye na koroneli nzisabira umuhanuzi ntayegayezwa mu mutekano w'u Burundi bagirishije abarobyi kuri uyu wa kane inkuru tubaza jean pierre jean pierre claver barundi ukwirinda kurenga imbibe z'igihugu atavyangombwa bafise kudashora umwimbu w'amafi mu bindi bihugu ukwitwararika kwambara impuzu zibakingira gilet Sovetage mu gifaransa igihe cyose binjiye mu mazi izo ni zimwe mu ngingo zafatiwe mu nama abarovyi bo mu giteranyi bagirishijwe kuri uwa kane n'abategetsi batandukanye barongowe na koloneli nzisabira umunyamabanga ntegayezwa w'umutekano mu Burundi ikindi basabwa nk'uko Florida Nduwayezu musitanteri wa komine giteranya bishikiriza ngo uko ubwato buto bwose bushoka amazi butegerezwa gutaha bukabikwa hari igisoza c'uburundi co mu mazi marine bakabutora bukeye ubwato butagarutse ngo buzofatwa nk'uguhungabanya umutekano abarovyi basabwa kandi kugwiza utuzu twa sugumwe ku vyambu kuko mu kiyaga kigiyemo umwanda amafi acahunga bakaja kuyarondera iyo yahungiye barenze imbibe ibituma bafatirwayo abo barovyi basabwa kandi gutanga amakuru hato na hato kugira ngo izo ngingo zubahirizwe pierre claver barundi muyinga radio isanganiro Pierre Claver Barundi turagushimiye mu iterambere ry'ibisagara ritegerezwa gufatanywa no gukingira ibidukikije bishikirizwa n'umuyobozi mukuru wajejwe gukingira ibidukikije aho amenyesha ko igwirana ry'abantu ridatunganijwe neza rifise ingaruka mbi ku gukingira ibidukikije Berkimasa Yatungimana avuga ko hagize uvogera amashamba baca bihutira gusubiza ibintu mu buryo tumukurikire kuri mikro ya Moise Misago kenshi iyo abantu bagwiriranye usanga baza kugira icyo nokwita presiyo ku mashamba ariko rero aya mashamba yose dufise mu Burundi arafite itegeko ry'umukuru w'igihugu riyagenga arico gituma naho umuntu yokwiyeba akagenda agakurako agasantimetero kamwe e, tubibonye cyo tugenda tukasubiza ibintu mu buryo kuko mu byo batujeje harimo byo kubahiriza imbibe z'amashamba no kubahiriza uburinganire aya amashamba asanzwe afise ivyo rero birahari ariko rero kubera ko ayo mashamba agifise itego ry'umukuru w'igihugu riyahereza uburinganire bunga nuko nuko nuko nta muntu umwe ashobora kuza kuvogera amashamba ko n'ugiye kuvogera amashamba uca tumweka iyo tego ry'umukuru w'igihugu ubundi itego ry'umukuru w'igihugu eh, ritarahindurwa ngo rigabanye uburinganire bw'amashamba tuguma turyubahiriza uko bimeze. aho kwaguka kw'ibisagara nta ngaruka zibifitiye mu gukingira ibidukikije ingaruka zirahari ingaruka zirahari ariko rero umwazi w'uko iterambere iterambere ni ryiza ariko rirahungamye ibidukikije kuko nk'aho bashyize igisagara aho bashyize ikigwati ibiti barabica ibinyabuzima bikahabonera mbwa murumva dutegerezwa gufatanya iterambere no gukingira ibidukikije dutandukiye n'umutekano w'umuntu umwe yarafashwe n'igipolisi kuri uyu wa kane mu kigwati cy'amahoro cha Kagwema muri komini Gihanga intara y'ububanza mugenzi wa Carahunga bombi bakaba bagirizwa kuba barishe umuntu mu ijoro ryo kuri wa gatatu muri ico kigwati nyene muri iryo joro nyene abagizi ba nabi batamenyekanye baratemaguje imipanga munyezamo kwishengero ya Katolika mu gifugwe muri komine Manda mu ntwaro cyo kimwe mu gipolisi bamesha ko amatoza ariko arabandanya Space Caritas Kabanyana kuri uyu wa kane niho abanyagihugu bo ku mugirigiri ni mu kigwati cy'amahoro cyo mu kagwema muri komine gihanga bashikiriza abapolisi umuntu bari bafashe agomba guhunga mu ijoro ryo ku wa gatatu inyuma y'ubwicanyi bwahabereye buhitana umuntu umwe yaciye yitaba imana ubwo nyine asogoswa imbugita nk'uko amakuru avaho ku mugirigiri abivuga uwundi yagizwa kuba yari kumwe n'uwo yafashwe ngo yaciye ahunga n'ubu akaba atawuzi irengero ryiwe abanyagihugu abanyagihugu bo muri icyo kigwati bakavuga ko uwo yitabye imana yari yagiye kubangurukanya abari ko baragwana isaha zitanu z'ijoro nayo umunyezamu wo ku isengero sikirisare yo mu gifugwe muri komine mpanda yaratemaguwe n'abagizi ba nabi batamenyekanye muri iryo joro nyine ryo ku wa gatatu ubu akaba ariko aravurirwa mu bitaro abagandaguye umwana w'imyaka cumi n'ine wo mu cimbizi muri komine bubanza gushika ubu ngo ntibaramenyekana nk'uko mu ntwaro babivuga icyo kimwe no ku muyebe muri komine musigati aho abagizi ba nabi bagomba kwica umuntu arigwanira imbugita imukata intoki babonye umwana wiwe yabamenye baca baramucumita ubu akaba atorohewe aho agwariye mu bitaro nk'uko ababanyi biwe babimenyesha abakoze icyaha bakaba bari bariko barabazwa mu gipolisi i Musigati amakuru ava mu ntwaro no mu gipolisi akamenyesha ko kuri ibyo byaha byose amatohoza ariko arabandanya Space Caritas Kabanyari Isanganiro uraca ugacana ayandi mu bidukikije Muco nandi mwidukikije imiti ikoreshwa mu gupompa bita pesticide muri migwi y'Ifaransa iri mice myinshi arimo ikoreshwa mu gupompa ibitegwa umuhinga mujanye n'imiti yo gupompa Ferdinand kuryayo hanamesha ko iyo miti ikoreshwa cyane cyane mu gihe umurimyi ashaka gukingira ibiterwa kamwe mu karorero no gukoresha iyo miti yo gupompa ni ukugwiza umwimbo buca nandi bidukikije na Vestine Butoyi imiti yo gupompa ikoreshwa iyo bashaka kwica udukoko dushobora gutera ingorane zitandukanye nayo ibipompwa ni byinshi hari nk'ibitungwa n'ibiterwa umuhinga mu bijyanye n'imiti yo gupompa akaba n'umwigisha wa kaminuza y'u Burundi Dr Ferdinand Kujyayo asigura ko iyo miti iri mu bwoko bwinshi atanga akarorero k'umuti witwa acetamipride ukoreshwa mu gupompa ikawa yo miti rero iri imigwi myinshi ariko imigwi ikunze kumenyekana cyane cyane ni nk'imiti e, bapompa kugira bice ibitegwa bituma ibiterwa turafise n'iyindi miti yica imbeba na mbeba zo mu mirima canke zo mu mazu notanga akarorero nk'uwo bakunze kwita sumu ya panya hariho kandi n'iyindi y'indi bita fongicide ikoreshwa mu kuvura champignon ni udukoko dukunda gutera cyane cyane ibiterwa nkajya ku myembe canke ku micungwe barabona ahantu haza ku bintu vyera umenga nifu nk'umuti bakunda gukoresha hano mu Burundi niwo bita dakonire canke bravo reka ndangirize ku byo bita desinfecta bakoresha mu kwica ubukoko buto buto iyo miti rero ikoreshwa mu gupoma bita pesticide mu rurimi rw'igifaransa ikoreshwa kenshi igihe umurimyi ashaka gukingira ibiterwa dogiteri kujyayo anamenyesha ko banayikora ko mu kubika umwimbu iyi miti ikunda gukoreshwa kenshi iyo bikenewe yuko abarimyi bakingira nk'ibiterwa navuze yuko harimo iyica bifisa akamaro kanini harimo kugwiza umwimbu iratuma haba ukongerekana k'umwimbu waba uw'ibiterwa canke n'uw'ibikoko bica bituma n'ibiciro ku masoko bigabanuka ibiciro by'ibifungurwa cyane cyane hanyuma n'akanovera la kalite y'ibifungurwa iriyongera kuko namwe murabona nk'indimu canke nk'umwembe wariwe n'udukoko intugurwa co kimwe n'umwembe wakingiwe ikindi novuga nuko iyi miti ipompeshwa mu biterwa cyangwa mu bitungwa ituma ubutunzi bw'ababidandaza cyangwa bw'igihugu muri rusange bwisununura muri bucana yandi zokurikira tuzobabwira naho ku bijyanye n'ingaruka mbi zo gukoresha nabi iyo miti yo gupompa haba ku binyabuzima cyangwa ku magara y'abantu hamwe n'icyokorwa kugira abantu bashobore gukoresha iyo miti banakingira ubuzima bwabo n'ibidukikije Vestine Butoyi turagushimiye ninonga duce tusozera ko no makuru turiko tubashikiriza nkabaswe kwashimira mwebwe mwese mwaduteza amatwi shimira na Inosa bibona Imana afashe mu ngabwi y'ivyuma Jean Marie Mayongana ko ndabashikiriza ndabifuriza kugira umusi mwiza